Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 10, 1910 Ipinalabas ang papal bull ni Pope Pius X na nag-aatas ng pagbuo ng Apostolic Prefecture ng Palawan kasabay ng pagtatatag ng Diocese ng Lipa, Tugigaraw, Sambuanga at Kalbayog. Itinalaga rin ng Santo Papa si Father Hernando Hernandez bilang kauna-unahang Prefect Apostolic ng Palawan, ngunit dahil sa karamdaman, ipinalit sa pwesto si Father Victoriano Roman de San Jose. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.